23 su sata. Sova Info. U sljedeća dva dana na Pravnom fakultetu održava se 25. savjetovanje pravnika koje nosi naziv po pokretaču tog međunarodnog skupa Pravnog fakulteta u Rijeci Petru Simonetiju. Na savjetovanju će se okupiti istaknuti pravni teoretičari i praktičari. Suorganizatori su Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Medicinski fakultet u Rijeci u suradnji s Crvenim križem organizira akciju davanja krvi koja će se održati sutra od 10 do 15 sati na Fakultetu zdravstvenih studija. Pozvani su studenti i građani da se priključe akciji, a sva pitanja moguće uputiti Crvenom križu Rijeka. U organizaciji Green European Foundation otvoren je natječaj Idea Challenge za studente i njihove mentore na koji je potrebno prijaviti ideju za unapređenje kvarta ili lokalne zajednice. Pobjednike čeka novčana nagrada te realizacija njihove ideje tijekom svibnja i lipnja. Prijave se zaprimaju elektroničkim putem do 21. travnja. Podsjećamo da su u tijeku prijave za volontiranje na ovogodišnjem Student Day festivalu. Studenti se mogu prijaviti za volontiranje u različitim kategorijama kao što su promoštand, akreditacije, sport, radionice i pomoć u pripremi koncertnog dijela festivala. Ponuđeni termini za volontiranje su od 6. do 19. svibnja. Vrijeme sutra pretežno oblačo, oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura tijekom prije podneva okrenut će na slab jugozapadnjak i jugo. Ujutro od 11 do 14, a sredinom dana od 13 do 16 stupnjeva Celzijusa. S info uredila Ivana Brljak, čitali Antonio Piljan i Ivana Brljak.